bab songo Gusti Yesus nimbali rasule rolas nuli diparingi kasekten lan panguwasa nundungi demit lan marasaki leloro semono uga para rasul mau diutus nggiyarake bab perintahani Allah lan marasaki wong loro pangandikane aja podo sangu apa-apa ana ing dalan aja nggawa tegen utawa kantong kanggo nampani sedekah pangan opo duit utawa sandangan rangkep menawa kowe wis ditampa ana sawijining omah kowe tetepa ana ing kono nganti kowe lunga saka ing kutha mau dene menawa ana wong sing ora gelem nampa kowe metuwa saka ing kutha kono lan ketapno lebu sing ana ing sikilmu supaya dadi piweleh marang wong-wong ing kono para rasul nuli padha mangkat nyebar pawarto Injil ana ing ngendi-endi karo marasaki wong loro Sang Prabu Herodes sing dadi raja ana ing tanah Galilea parang mireng saking lelakon kuwi dadi bingung sebab ana wong sing kondo Nabi Yohanes Pembaptis wis urip meneh Wong liya meneh kondo yen Nabi Elia jumedul meneh Wong liya meneh kondo, kondo yen salah sawijining nabi jaman kuno urip meneh. Sang Prabu Herodes Munandiko. Yohanes wis dak tigas kulune. Lawang iki sopo? Aku krungu wertani yen wis nindakake perkara rupa-rupa. Mulane Sang Prabu Herodes tansah ngudi pisane ketemu karo Gusti Yesus. Parang para rasul wis padha bali saka enggone diutus dening Gusti Yesus. nuli padha nglaporake marang panjenengane apa sing wis padha dilakoni. Gusti Yesus nuli ngajak para rasul nyingkir menyang kutha Bethsaida. Nanging barang wong akeh padha krungu yen Gusti Yesus lan para rasul padha tindak merana nuli padha nututi. Wong kabeh mau padha ditampani dening Gusti Yesus lan padha diwulang bab perintahane Allah. dene sing padha nandhang lelara padha saki. Pareng wis sore, para rasul rolas nuli padha sowan ing ngarsane Gusti Yesus sarta matur. Gusti, menapa mboten prayogi menawi tiang-tiang menika panjenengan dawuh kisah kemawon supados sami saged pados tetedan lan pesi pengan ing dusun-dusun saki wetongan ngriki. Awit ing ngriki panggenanipun sepen. pangandikane Gusti Yesus ora kowe wae sing padha meneh ana mangan aturi para rasul mau kula namung sami gadah roti gangsal sarto ulam kali kejawi menawi kula utus tumbas tetedan kangge tiyang menika sedaya sing ngumpul ana ing kono wong lanang wae kiro kiro ono limang ewu Gusti Yesus banjur ngandika marang para rasul mau wong akeh kuwi konen lungguh saponto saponto sapantane kira-kira wong seket. Para rasul nuling lakoni apa sing didhawuhake dening Gusti Yesus. Wong kabeh padha dikon lungguh. Gusti Yesus nuli mundut roti limo lan iwak loro mau. Banjur temenga ing langit lan ngaturake donga panuwun marang Gusti Allah. Roti-roti nuli dicuil-cuil. -cuil. semono uga iwak loro mau nuli diparingake marang para rasul supaya diedumake marang wong akeh wong kabeh padha mangan nganti wareg para rasul ngumpulake sisa sing ditinggal dening wong-wong akeh rulas tenggok kebak ing sawijining tina nalika Gusti Yesus lagi ndedonga piyambakan para sekabate padha suwan ing nuli padha didangu manut kandhane wong-wong aku iki sapa wangsulani para sekabat wonten ingkang mastani panjenengan menika Nabi Yohanes Pembaptis nanging wonten ugi ingkang sanjang pilih panjenengan menika Nabi Elia lajeng wonten malih tiang ingkang cerios pilih panjenengan menika salah satunggaling nabi ing jaman kino ingkang wungu saking situ Gusti Yesus ndangu meneh layen kowe dhewe aku iki sopo wang sulani Petrus panjenengan menika sang Kristus utusanipun Allah Poro sekabat bodo diwanti-wanti mengkini. Ojo pisan-pisan, bab iki kok kandhakake marang wong liya. Putrane manungsa bakal nandhang sangsara lan ditampik dening para binituwa, para pangareping imam sarta para ulama. Panjenengane bakal disedani nanging ing telung dinane bakal diwungokake. Gusti Yesus nulingan dika marang wong kabeh. Saben wong sing kepingin dadi muridku, padha nyingkura awake dhewe saben dina mikul salipe lan ngetutake aku sebab sing sapa ngoyo ngudi golek kepenaing uripe kuwi bakal kelangan urip sing sejati nanging sapa sing ngorbanake uripe krana aku kuwi sing bakal lestari urip apa gunane wong bisa duweni donya iki kabeh nanging rusak uripe utawa kelangan nyawani? sapa sing isin ngaku dadi muridku lan isin nganut biwulangku ana ing ngareping wong putrane manungsa uga bakaling sem ngaku wong mau besok samasa rawuh ngagem kamulyane lan kaluhurane sang Rama tuwin para malaikat suci padha gatekno kandaku iki ing antaramu ana sawetara sing bakal ora ngalami mati saturungi Gusti Allah nindakake peperintahane ana ing bumi. Kira-kira seminggu sawise Gusti Yesus memulang bab perkara-perkara mau, panjenengane minggah ing sawijining gunung kaderekake dening Petrus, Yohanes, lan Yakobus. Nalika lagi ndedonga, pasuryane malih lan agemane dadi putih mengkilap. Ujug-ujug ono wong loro sing padha ngandikan karo Gusti Yesus, ya kuwi Nabi Musa lan Nabi Elia. Sakarone padha ngagem kamulianing swarga, sing padha dirembuk bab anggone Gusti Yesus bakal nandang sangsara lan sedo ono ing kutha Yerusalem sawetara dina meneh. Murih kelakone rancangane pangeran. Petrus lan kanca kancane padha turu pules. Bareng padha tangi nuli weruh kamulyane Gusti Yesus lan uga kamulyane wong loro sing adeg bebarengan mau. Nalika wong loro kuwi arep lunga ninggal Gusti Yesus, Petrus matur marang Gusti Yesus, "Gusti, kawula sami remen wonten ing riki." Prayogi menawi kawula sami ngedekaken tarub tiga. satunggal kagem panjenengan, satunggal kagem Nabi Musa, lan satunggalipun malih kagem Nabi Elio. Aturi Petrus sing mengkono mau mergo orang ngerti opo sing diucapake. Nalika Petrus isih caturan, ono mego teko nutupi Petrus, Yohanes lan Yakobus. Para sekabat padha wedi banget. Tumuli ana swara saka ing mega mau sing ngandika mengkene. iki putraku sing wis dak pilih padha estokno dawe bareng swara mau meneng sing katon ana ing kono mung Gusti Yesus piyambak Nabi Musa Nabi Elia wis ora ana para sekabate Gusti Yesus ora tau nyeritakake lelakon mau marang sapa wae isu e Gusti Yesus lan para sekabate padha mudhun saka gunung akeh wong sing nuli sowan ing ngasane ing satengahe wong akeh mau ana wong lanang sing matur guru nyuwun tulung mugi kersa mirsani anak kulo anak kulo namung menika piyambakipun sering dipun surpi demit lajeng dataan jerit-jerit larinipun lajeng kaken sarto cangkemipun muruh mesakaken sanget demit menika anggenipun nyiksa boten kendel-kendel sarta mboten nate ngeculaken. Kula sampun nyuwun tulung dhateng para sekabat panjenengan supados nundung demit wau nanging sami mboten saged. Gusti Yesus ngandika, "Kowe pancen kebangetan enggonmu ora percaya marang Gusti Allah. Kudu pira lawase enggonku ana ing tengahmu lan nyabari kowe." Wis bocahe kawanan mrene. Naliko pucai lagi mlaku marani Gusti Yesus bocah mau dibanting dening demite lan awake dadi kaku nanging Gusti Yesus nuli nyentak demit mau lan marasake pucai, bocah mau nuli dipasrahake marang bapakne wong kabeh padha kairaman weruh kuasa Gusti Allah sing semunu gedene Naliko wong akeh isih durung mari oleh kairaman tumrap sake lelakon mau Gusti Yesus ngandika marang para sekabate, "Padha rungokno tembungku iki. Putrane manungsa bakal diulungake marang panguasane wong." Nanging para sekabat mau ora padha ngerti apa tegese pangandikane Gusti Yesus mau. Prekara kuwi pancen digawe wadi ing ngatasé para sekabat. Karben padha ora ngerti tegese pangandikane Gusti Yesus mau. Nanging para sekabat padha ora wani nyuwun pirsa. Ing antarane para sekabati Gusti Yesus ana dredah bab sapa sing pinunjul dhewe. Gusti Yesus pirsa apa sing lagi padha dipikir. Mulane nuli nimbali bocah cilik siji. didawi ngadeg ana ing sandingi. Gusti Yesus nuli ngandika marang para sekabat. Sing sapa nampani bocah cilik iki atas saka jenengku. Kuwi aku sing ditampani. Lan sing sapa nampani aku kuwi dadi uga nampani sing ngutus aku. Awit sapa sing cilik dhewe ing antaramu kabeh kuwi sing gedhe dhewe. Rasul Yohanes matur marang Gusti Yesus, Guru, kaulo sumerep tiang nundung demit atas asmo panjenengan, lajeng kulo penging, awit tiang wau sanes patunggilan kita. Gusti Yesus ngandiko, ojo ko penging, sebab sopo sing orang lawan marang kue kue nyarujui. bareng wis cedhak dina enggone Gusti Yesus bakal kundur menyang ing swarga panjenengane menggalih arep tindak menyang kutha Yerusalem nuli ngutus wong sawetara ndisiki tindake wong-wong mau banjur padha mangkat lan mebu ing salah sawijining desa ing tanah Samaria ana ing kono para utusan mau arep padha nyawisake samu barang kagem Gustini. nanging wong-wong ing desa kono padha ora gelem nampani rawe Gusti Yesus sebab cetha yen tindake Gusti Yesus lan para sekabate kuwi arep menyang kutha Yerusalem nalika sekabat loro Yakobus lan Yohanes weru sing mengkono mau nuli matur marang Gusti Yesus Gusti menapa kepareng kawula sami nyuwun supados tiang-tiang menika dipun samber bledek kajengipun sirno nanging Gusti Yesus noleh marang sekabat-sekabat mau sarta padha didukani. Gusti Yesus lan para sekabate nuling lajengake tindake menyang desa liya. Nalika padha mbacutake lagune menyang desa liyane mau, ana wong matur marang Gusti Yesus mengkini, "Guru, kawula badhe nderek dateng pundi kemawon tindak panjenengan?" Pangandikane Gusti Yesus, asu alasan padha duwe ro lan manuk padha duwe susu nanging putraning manungsa ora gagungan papan kanggo nyelehake mestakane Gusti Yesus banjur ngandika marang wong liyane meluo aku nanging wong mau mangsuli Gusti keparenga kawula kisah rumiyin ngubur bapak kawula pangandikane Gusti Yesus wis ben wong mati padha ngubur pepadane wong mati nanging kowe kuwi lunga lan martakno Injil yen peperintahane Allah wis wiwit ditindakake lan ana meneh wong sing matur marang Gusti Yesus guru kawula badhe nderek panjenengan nanging keparenga kawula wangsul pamitan rumiyin kalian brayat kawula nanging Gusti Yesus ngandika wong sing wiwit mluku mongko noleh deleng sing ana ing buri wong kuwi ora pantes ana ing peperintahane Allah